Зроби так, щоб я померла тут, у своїй улюбленій кімнаті. Я не дозволю забирати тебе кудись, запевнив Валерій, і вона вдячно потисла йому руку, вдивляючись в очі. Не ображайся, промовила стиха. Я завжди заклопотана лише собою. Усі люди поводяться так само. І ти? І я. Може, тому й живий і здоровий так довго, що завжди був таким. Припини, я тобі не вірю. Бо чуєш лише те, що хотіла почути, а не те, що є насправді. Бо на тебе я завжди дивилася сп'янілими очима. Ти забрав мою душу. То ти заволоділа моєю душею. Замовкни. Ти таки хочеш, щоб ми посварилися посеред такого казкового ранку. Коли треба йти кудись, то йди зараз, поки мені добре, поки ще діють твої чари. Іду, підвівся він. Дякую за чай. Дякую, що заходив. Розповіси, як там у місті. Добре? Гаразд, відповів Валерій і подумав, сідаючи до авто. Нічого там немає доброго. Усе добре для мене це ти, моя єдина, і додав, не так уже й мало, як для самотнього старого пня. Частина сьома. Сутінки, в яких відчулася надія. Життя з ним було нудотою, зашарілась Галина. Його педантизм, любов до порядку вбивали бажання спілкуватися. Вимоги, щоб усе було постійно так, а не інакше, перетворювали найпростішу справу, наприклад, сніданок на якийсь таємничий ритуал. З часом це стало огідним, і я не витримала. Чому б це я мала терпіти те, що мені не подобається? Я завжди хотіла свободи. Здається, раніше ти про це розповідала трохи інакше. Якби я завжди розповідала однаково, то моя розповідь стала б фальшивою. Не можна дозволяти історії завмерти. Помовч, верзешка зна що. Важко було дослухати до кінця. Це ж усього лише слова, слова, слова. А чи були слова, які ти запам'ятав на все життя? запитала ніби дівчинка, яка цікавиться чимось сороміцьким. А вже ж, колись іще молодою, ти замріяно сказала. А от була б я хлопцем, як класно. Гуляєш собі і жодних проблем. На що я відповів? Коли б ти була хлопцем, я б не зміг тебе любити. Ти на секунду замислилась, то ні не треба. Нехай буде все, як є. Я і зараз пам'ятаю твій тодішній вираз обличчя, замріяний і самовідданий, майже жартовний. І тобі приємно про це згадувати? Дуже. Ти щось плутаєш. Я ніколи не була жертвою. Маю на увазі вираз обличчя. і Йолупе, я напрошуюсь на комплімент, натякаю, що віддала йому все життя, а він мені про вираз обличчя якогось шмаркатого дівчиська. Які компліменти? Так соромливо називають брехню. Не буду ж я тобі брехати. Осел. Солдафонський грубіян. Який? Солдафонський. Ти ніколи не вмів поводитись у присутності жінки. Господи, бачив би хтось, як я тут із тобою мучуся. Ні поговорити, ні поспівчувати, ні підтримати достойну пані в її нудзі. У житті не бачила такого тупака. Я на хвилинку, підвівся Валерій. Куди, не дослухавши, немає чим навіть пожбурити в тебе. У кухні на першому поверсі Марія співчутливо підсунула Валерію окріп.